Draga i poštovana braćo i cijenine sestre, nalazimo se u komentaru dijela Umdetul Ahkam min kelami hajril enam, osnova propisa iz govora najboljeg čovjeka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, Nalazimo se u komentaru dijela istaknutog učenjaka Abdul Ghanija Abdul Wahida al-Maktisija. Za večeras imamo komentar drugog hadisa. Kaže autor عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع Prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anh da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam rekao je Allah neće primiti namaz ni jednog od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Allah neće primiti namaz ni jednog od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Hadis kako je i uslovio autor Hadis je zabilježio imam Buhari u svome sahihu. U knjizi o abdestu u poglavlju ne prima se nikakav namaz bez abdesta. Ne prima se nikakav namaz bez abdesta. Imam Buhari na ovakav način naslovio je poglavlje u kojem je spomenuo ovaj hadis, jer poslanik sallallahu alihi wasallam kaže Allah neće primiti namaz. Općenito. Dakle, ni jedan namaz ne može se klanjati bez abdesta. Pa iz toga imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, zabilježi ovaj hadis u svome sahihu, u knjizi o abdestu, u poglavlju, ne prima se nikakav namaz bez abdesta, pod brojem 135 i zabilježio je na drugim mjestima u svome sahihu. Također hadis je zabilježio ima muslim u svome sahihu u knjizi o taharatu u poglavlju o obaveznosti čistoće za namaz o obaveznosti uzimanja dakle čistoće čišćenja za namaz jer namaz u protivnom neće biti primljen. I također ovaj hadis mimo ove dvojice velikana hadiske nauke Buharije i Muslima zabilježili su još ovaj hadis Ebu Davud i Tirmizi od četverice autora Sunena. Prenoslac ovog hadisa Ebu Hureyre radijallahu anhu Po većini islamskih učenjaka bilo mu je ime Abdurrahman ibn Sahr iz plemena Eddausi. Poznat je više po svome nadimku Ebu Hureyre. Islam je primio prije ili poslije bitke na Hajberu, sedme godine po Hidžri. I on je ashab koji je prenio najveći broj hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zapamtio i prenio. Spominje se u hadijskim knjigama cifra od 5374 hadisa. 5374 hadisa su zabilježena od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam preko Ebu Hureyre radijallahu an. Niko od ashaba ne prenosi ni približan broj hadisa koji on prenosi. Kaže Imam Bukhari rahimehullahu ta'ala da je od Ebu Hureyre radijallahu an prenosilo 800 ljudi ili čak i više hadise. Slušalo, prenosilo dalje 800 jeli, ljudi ili čak i više. U ibadetu je također bio primjer drugima, Ebu Horeira radijallahu ta'alan. Bio je mnogo pobožan, mnogo je klanjao, mnogo zikrio, spominjao uzvišenog Allaha i sl. Umro je u Medini 59. hijdžretske godine u svojoj 78. godini života, ukopan je na mezarju Bekija. Allah da bude zadovoljan s njim i sa svima sahabima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i svima nama. Dakle, u ovom hadisu kojeg prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'alan, Allahu poslanika alihi salatu wasalam kaže Allah neće primiti namaz nijednog od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Namaz ima posebno mjesto kod uzvišenog Allaha namaz je najvažniji i najčasniji ibadet. Dijelo s kojim se vjernik najviše i najbolje približava svevišnjem Allahu. Namaz je najčvršća veza između roba i rabba, između čovjeka i gospodara. Zbog svega ovoga, a i drugog, zabranjeno je vjerniku stupiti u namaz – i nastojati namazom približiti se svome gospodaru, a da se prije toga nije očistio, a da prije toga nije uzeo abdest, ukoliko ga nema. Pa nam o tome prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'alan od vjerovjesnika alihi salatu osam da Allah nije zadovoljan namazom i neće ga primiti ni od jednog vjernika, niti će ga nagraditi za namaz ukoliko ga obavlja bez abdesta. Allah nije zadovoljan namazom da se namaz klanja bez abdesta. I takav namaz Allah neće primiti i za njega neće nagraditi. Sve dok se ne abdesti, pa klanja namaz čist pod abdestom Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je sadržina ovoga namaza ovoga hadisa. Nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Hadis jasno ukazuje da je abdest uvjet ispravnosti svakog namaza. Hadis jasno ukazuje da je abdest uvjet ili jedan od uvjeta ispravnosti svakog namaza. Namaz dakle ima više uvjeta, jedan od uvjeta ispravnosti jeste abdest. Jedan od uvjeta ispravnosti namaza jeste abdest. Dakle, ukoliko nema abdesta, namaz nije ispravan. Onaj koji bude klanjao namaz bez abdesta, taj kao da i nije klanjao namaz. Ne računa se da je klanjao namaz, jer je abdest ključ namaza, pa se ne može stupiti i otpočeti s namazom osim s njegovim ključem. I to važi i za sve. To važi i za sve ljude u normalnim okolnostima, normalnim situacijama. Izuzeci postoje kada osoba može da obavi namaz bez abdesta. Dakle, u prevelikoj nuždi. Na primjer, kada osoba nema kod sebe vode da se abdesti, niti u mogućnosti da uzme tejemum, poput bolesnika, koji zbog bolesti ne može da ustane sa svoje postelje, a nema nikoga u blizini, ne može da uzme abdest, ne može da uzme tejemum, takve osobe imaju opravdanje i one kladnjaju namaz bez abdesta. U hadisu se kaže Allah neće primiti namaz. Značenje ovih riječi neće primiti namaz jeste da namaz nije ispravan i da čovjek za takav obavljen namaz, ukoliko ga čak obavlja bez abdesta, neće biti nagrađen. Pa iz toga zaključuje se da ima namaza koji su primljeni, a ima namaza i koji su odbijeni. Pa oni koji budu obavljeni na ispravan način sa svim svojim uvjetima. Dakle, namaz ima brojne uvjete, kao što je nastup namaskog vremena, okretanje prema kibli, jel tako da se klanja na čistom mjestu, čistog tijela, odijela i slično. Dakle, ima više tih uvjeta, među kojima je i abdest pa ukoliko se namaz obavi na ispravan način, namaz će biti primljen. Ukoliko se namaz ne obavi na ispravan način, ne ispune se uvjeti ili se ne obavlja kako treba namaz sa svim svojim sastavnim dijelovima, taj namaz i neće biti i neće biti primljen. I takav slučaj je sa svakim ibadetom. Takav slučaj je sa svakim ibadetom. Ukoliko ibadet ima određene propise, onda se taj ibadet mora obaviti na takav način. Ne možemo obavljati ibadet kako mi hoćemo. Allah dželavala poslao je poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam da nas poduči načinu obavljanja ibadeta. Ne možemo mi od sebe obavljati ibadet. Zato je rekao poslanik alihi salatu wasalam men amila amelen lejsa alihi amruna fahu rad. Ko učini neko dijelo koje nije iz naše vjere, kako naša vjera ne propisuje, tomu se dijelo odbija tom se dijelo ne prima. Iz ovog hadisa se zaključuje da svaki namaz, bez obzira o kojem se namazu radilo, da li obavezni fard namaz ili na fila namaz, pa čak dženaza namaz, nijedan od tih namaza neće biti primljen bez abdesta. Bez abdesta. Čak ukoliko osoba zaboravi da nema abdest i klanja, zaborav mu nije opravdanje. Odnosno, zbog tog zaborava neće mu namaz biti primljen. Već ukoliko se sjeti da nije imao abdest, obaveza mu je da ponovo klanja taj namaz s abdestom, da se abdesti i da klanja ga ponovo, bez obzira što je isteklo namasko vrijeme. Ukoliko čovjek u neznanju, dakle, nije svjestan, ne zna, zaboravio je, pa obavi namaz bez abdesta, zaboravi da nije uzeo abdest, pa klanja, dakle namaz mu neće biti primljen. Obavezan je da ponovo klanja taj namaz ukoliko se sjeti. Zaborav, neznanje, bit će razlog da ne bude griješan, jer kako ćemo čuti, ima učenjaka koji kažu da je opasno klanjati namaz bez abdesta da čovjek svojevoljno, bez ikakvog razloga, klanja namaz bez abdesta. To je ismijavanje s namazom. I čovjek je griješan zbog toga. Međutim, ovdje, ukoliko osoba zaboravi da nema abdesta, taj zaborav bit će razlog da ne bude griješan kod Allaha. Dakle, ukoliko klanja namaz bez abdesta, zaboravi da nema abdesta. Zaboravi da, je, da nije uzeo abdest pa će taj zaborav biti razlog da ne bude griješan kod Allaha, ali dužan je ponovo da klanja taj namaz. Islamski učenjaci se razilaze da li je neobhodan abdest i za seđdu šukra, zahvalnosti, i za seđdu prilikom učenja Kur'ana, seđdu tilaveta. Pa Allah najbolje zna, ispravno mišljenje jeste da za spomenute sežde nije obavezan abdest, jer se ne prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam da se abdestio za ove sežde, niti se prenosi da je naređivao drugima da to čini. Također, poznata je definicija namaza. Poznata je definicija namaza. Namaz je ibadet Allahu koji se sastoji iz određenih riječi i dijela koje odpočinju, koji odpočinju sa početnim tekbirom Allahu ekber i završavaju sa selamom, selamu alejkum ve rahmetullah. Dakle, ovo je namaz, a sežda se ne definiše na ovakav, na, onaka, na ovakav način. Iako je, dakle, sežda najbolji dio namaza. Dakle, ispravnije mišljenje ili ispravno mišljenje jeste da za spomenuti sežda nije potreban abdest. Hadis je također dokazi da namaz biva pokvaren ukoliko osoba izgubi abdest u toku namaza. U toku namaza osoba izgubi abdest, ne može se namaz sklanjati bez abdesta. Samim tim pokvaren je i namaz. Osoba izgubi abdest, svejedno bilo to namjerno ili svojevoljno ili nehotice pod pritiskom i slično što najčešće se dešava bez obzira. Osoba izgubila abdest, samim tim i namaz biva pokvaren. Ko izgubi abdest u namazu, mora se dakle abdestiti i ponovo od početka klanjati namaz. Ne dakle od onog detalja u namazu kada je izgubila osoba abdest. Ne, već dakle mora ponovo od početka klanjati namaz. Ukoliko osoba klanja namaz, pa se nakon određenog vremena sjeti da nije imala dakle abdest za namaz, obaveza je ponoviti namaz kako bi malo prije govora. Obaveza je ponoviti namaz. Namaz nečistog, dakle bez abdesta, obavljati namaz, to je strogo zabranjeno. Ukoliko bi namjerno na takav način osoba obavljala namaz, to bi bio vid izigravanja s namazom, odnosno vid izigravanja sa uzvišenim Allahom i zbog takvog postupka osoba je griješna i tekako. Većina islamskih učenjaka smatra da taj grijeh je veliki grijeh, dakle ne doseže grancu nevjerstva, dok Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala smatrao je takvu osobu nevjernikom zbog izigravanja s namazom. Zbog izigravanja s namazom. Ukoliko imam hođa, imam, bez abdesta predvodi namaz drugima. Zaboravi. Zaboravi da nema abdesta. Pa stupi u namaz i obavi namaz, klanja namaz. Nakon završenog namaza posle sjeti se da nije imao abdest. Samo će on ponoviti namaz. Samo će on ponoviti namaz. Ljudi koji su klanjali za njim, oni su imali, oni su imali abdest ukoliko se vjernik abdesti pa klanja jedan namaz, a nakon toga nastupi vrijeme drugog namaza, ne mora se ponovo abdestiti, već može sa tim istim abdestom ponovo klanjati i sljedeći namaz. Jer se u hadisu kaže Allah neće primiti namaz nijednog od vas kada izgubi abdest. Kada izgubi abdest? Dakle, dok osoba ima abdest, nije izgubila abdest, može da klanja sve dok dakle ima abdest, može da klanja namaze, obaveze namaze. Neko može dugo da čuva abdest, može od podne da klanja do jacije, dakle sve namaze. Nema, nema smetnje. U hadisu je dokaz da ono što izađe na dva prirodna otvora, da kvari abdest. Jer abdest se gubi sa obavljanjem nužde, velike i male i slično. I dakle, namaz po konsenzusu islamskih učenjaka kvari kvarenje abdesta, a abdest kvari dakle ono što izlazi na dva prirodna, dva prirodna otvora. Dakle, ovaj hadis ukazuje na veličinu, na posebnost namaza, jer Allah Jalla ne prima namaz bez čistoće, ne prima namaz bez abdesta. Ovaj hadis ukazuje koliko je namaz poseban kod uzvišenog Allaha. U hadisu se kaže Allah neće primiti namaz ni jednog od vas kada izgubi abdest sve dok se ne abdesti. Namaz uzvišeni Allah ne prima bez abdesta, kako reko, u normalnim okolnostima. Allah neće primiti namaz bez abdesta i to je jedino dijelo. Namaz je jedino dijelo oko kojeg su se islamski učenjaci složili da je za njegovo obavljanje obavezan abdest. To je jedino dijelo oko kojeg su se islamski učenjaci složili da je za njegovo obavljanje obavezan, obavezan abdest. Imaju drugi ibadeti za koje po pojedinim islamskim učenjacima obavezani abdest. Tavaf, oko Kjabe, učenje Kur'ana i slično. Međutim, drugi učenjaci kažu da nije obavezan. Razišli se dakle oko drugih ibadeta. Dočim oko namaza ne razilaze se islamski učenjaci. Svi kažu, konsenzus islamskih učenjaka je da je obaveza uzeti abdest, obaveza je klanjati namaz sa abdestom, dakle u normalnim okolnostima. Zadovoljit ćemo se sa komentarom ovog hadisa. Inša Allah, uz Allahu dozvolu, naredni puta čujemo se sa sljedećim trećim hadisom. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahume ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.